Daniel Otsumendi, atzo eta henehun uh, Macron presidenta korsikantzen, deklarazio zonbait egin ditu, jadanik entzun dugu, eh, hango nazionalistek, hango abertzalek, uh, pixka bat minduak zirela, hor uh, ekinak izan ziren aipamenak edo aipatuak ez ziren gauzetaz eta izan zen joka moldeaz, ala ere konstituzioan idekidura tipi bat agertzen da, zuk, bete bezala hemen, ipar eskola nola ikusten duzu gertatu dena, eginak izan diren deklarazioak. ni komprentzen dut eta exekutiboan dien eta korsikaren eh, keskazen eta demokratikoki abertzaleak eta poderean dira. Behaz erran nahi du eh, herri baten gehiengoa eskakizunak eh, egiten dituela. Ni azpimarratzen dut adibidez izkuntzari buruz ofizialtasuna. Zuten dutalaik eh, presidentak erreiten eh, eh, ez dela aski a mendurik horri buruz eta beharko dira ebaluk eta batzu egin horri buruz. Nik komprentzen dut, korsikan egin adien indarraik ilan frantxez skiudie izan dadin, hor, hor ez dut olertzen. Erre nahi behita koofizial bakigu izkuntza baten aintzina azteko behar den urratx dela eta hor, zinez, eh, konprintzen dut eta korsikaren eta kezka. Eta bigarren gauza, eh, eskumener buruz, behaz autonomiari buruz, bon, ba, badira hitzak, mena biztan dena badakigu, eh, evoluzio instituzionalak, emaiten ditu eskumenak, emaiten ditu ahalak espedimentazio batzu egiteko, eta beharrezkoa da eh, biztan dena korsikan eta azpimarratzen dutan bezala, gehiengoa okandute, demokratikoki poderean uh, eh, dira eta uste dut, ebe herri hori eh, berdela bainzun eta utzi ere es esperimentazio horiek uh, egitea eta aintzinatzea. Prezeski hori aipatzen da konstituzio aldaketarekin eta ikusi behar xuxen zer ezartzen den horren gibelean, iduritzen zauzu idekidura horrek ondorioa okaiten ahalduela eskualegiaren zat? Ah, biztan dena, eh, konstituzionia ipatzen delaik uh, biztan erra nahi du, behar dela, egungo kizarteari lekian ezari konstituzio bat, eta biztan dena, gero eta gehiago badakigu lurraldeak nahi dutela beren gain hartu, beren geroa, eta biztan dena, konstituzionia uh, eren izpiritia dela, uh, paisetik denak kudeatzea, jakobinismo uh, eh, hatz eh, batekin, eta korsikarek uh, eh, usatzen albalima dute aldaketa bati buruz, biztan dena uh, eskualerriaren zat uh, abantalia izaiten aldera uh, geroari begita. Mil